karadiridimba ndakuramutse ndaguha n'ikaze we washimye gutega abiri hajyaho isanganiro kaze mu kiganiro cyanyu aricyo cyacu karadiridimba karadiridimba akana kajiwabo karadiridimba radio isanganiro ikaba yahariye ijambo abarundi badukurikirana kuri wetse 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage kugira nabo bagire ico baterera umuti mbere n'intererano na cyane cyane kubibera hano mu gihugu cyose mu gihugu cacu mu bisata byose bigize kino gihugu cacu nkuko mubizi kuko mwavyumvise aho bukera abarundi bazoba bari iya bazoba batanguye ibiganiro yarusha mu gihugu cyatanzwe Tanzania nta mutumire dufise ariko naravuganye na bamwe bamwe mu banyepolitike imbere yuko burira indege bagana yarusha kugira batubwire icyo barindiriye uko bagiye baradushikiriza imbere yuko bafata indege bagana yarusha emetuse mitebutsi nibaza kumfasha mu buhinga bw'ibyuma nkuko mubimenyereye ikiganiro kikaba kigiye kuremeshwa nanje medal niyo nkuru reka nongere kubaha ikaze mana ntitwamenyeshejwe ibiri ku rutonde rw'ibyo tuzokwiga urumva rero tutazi ibiri ku rutonde by'ibyo tuzokwiga dushobora kumenya tuti bizohera aha bizoherera ngaha eh, kuko icari gutuma tuvuga tuti twiteze iki nuko turi kumenya icyo tuzobazwa si ubwa mbere mujahi yarusha kuganira muri ibyo biganiro umugabo nyabona namwe mvuga muti iki ni iki nicyo twe tuzohagarara ko kugira murabe yuko amatatsi ari hagati y'abarundi yorangira none n'igiki muri FNL mwe muhagaze ko twe duhagaze ko ibiganiro vyotahukanwa ngaha mu Burundi bikabandaniriza ngaha kuko mu mugambo FNR ntitwigeze twemera na gato yuko ibi ariko baravuga ngo ni ibiganiro byarusha byogereranywa na bya biganiro mwabona byaba hagati y'abanyepolitike yarusha mu myaka igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda n'umunani gushyika mu mwaka w'ibihumbi bibiri igihe hari intambara amatora adashoboka mu gihugu hari ubutegetsi butagira inguvu budashobora Eh, gutegura amatora abantu bariko barapfa abandi barangaye hari rero ntidushaka kubavyitiranya ubu hariho leta yatowe n'abanyagihugu leta ifise ubushobozi bwo gutegura no guhagararira amatora leta kandi iriho yisunze ibwirizwa shingiro ni ukuvuga yuko rero uyu munsi eh, dusabye eh, ko ibiganiro vyobera ngaha turabifitiye uburenganzira ikindi nacyo twifuza ko ibiganiro biyobera ngaha kuko eh, abanyagihugu baba baba imiliyoni zitatu baragendewe n'umugwi warujejwe ibiganiro mu gihugu kuva mu gihugu hejuru gushika ku mitumba ivyo biganiro rero by’abanyagihugu mwese mwarabyumvise mwarabibonye kumbonesha kure ibyo biganiro mwaravyiyumviye ku maradiyo ntikabaye agasazeshwa rumuri mwarabonye ko byabaye mu ntara zose mu makomine yose mu mazone yose ndetse no ku mitumba rero mwarumvise ko abanyagihugu bavuze yuko atabiganiro vyobera inyuma y'igihugu bashobora gushigikira mwebwe murongo FNL koko mubona yuko ibiganiro vyoza mu Burundi kandi atakirashikwako nagira aho banza hakaba intambwe yigishikwa ko hama bikazanwa mu Burundi ico gishikwa ko ni igiki hari giki, hari impande zishamiranye kumvikana hagati y'abarundi abarundi barumvikana umwe cyangwa uwundi ntabona kumwe n'uyu cyangwa uriya rero jewe nawe tutabona kumwe canke jewe ntabona kumwe n'umukuru w'igihugu kuri iki cyangwa kiriya cyangwa umukuru w'igihugu cy’u Burundi atabona kumwe n'umukuru w'umugambwe runaka kuri iki cyangwa kiriya ntibice bisigura ko hacaye ibiganiro kuko turi mu gihugu kirimo demokarasi rero ivyumviro biratandukanye ntibice bisigura ko tuca tubwira icyo bita negosiyasiyo rero ntaco ko kuko twaragisiteko kuva kera harabaye amatora arabaho mukaba harabaye n'abayanse ku mvo zabo baranahunga igihugu ku byo bazi bahunga mugabo abahunze sibo benshi gusumba abari mu gihugu nayo twafata abahunze tukajya tubaguza abari mu gihugu none rero kugira ngo turonke ijambo twese abarundi biduce bisaba ko tubanza guhunga ibyo nabyo twokora rero reka ijambo rironka abarundi bene ryo abari mu gihugu n'abari hanze mugabo ari hanze tukabasaba gutaha gutaha twaravuze tuti ntacyo baba bironze za kwiteza utunyoni mbega wewe wamaze kwitwa umunyepolitike uhitamo ibintu bine ni ukuvuga kubaho mu mahoro canke kwitwa impunzi canke kuba uwapfuye ukicwa canke ukaba umunyororo ni ukuvuga yuko rero ndabikora kubwira wemeye kujya muri politiki wemere ibyo bintu bine ndabigusubiriramo abarundi amakungu mu byumve wemeye kuba umunyepolitike wemera guheza neza cyangwa ugaheza nabi ugahereza mu gihugu utekanye no mu rwawe na mu bawe cyangwa guhereza mu munyororo cyaguhereza mu buhungiro cyaguhereza mu kuzimu rero agasanga kabaye kose uri umunyepolitike uca uhunga ibyo rero ntibijanye no kuba umunyepolitike natwe turi ngaha ntihabuze ivyo tugora ntihabuze ibyo dutera ubwoba mugabo turatsimba tukaguma ngaha tukaraba icyo twakwita mu gifaransa l'essentiel muravye ivyo bine mwe muvuga hariho abahunze igihugu kandi ibyo biganiro biko hanze y'igihugu kuko hari abadashobora kuza hano mu gihugu cacu kandi hari inzara ibiganiro nuko hari amatazi ati none mwe muvuga muti ntimwemera uwo wundi mugwi wabazo kwitaba ibiganiro jewe gushika ubunye nigana kubwire naho tugiye arusha nta biganiro tugiyemo ko nta biganiro nemera ibiganiro bibere arusha ntibibaho ikiyago cy’abanyagihugu ikiyago c'abarundi ibiganiro vyotuma twumvikana ingene tujya mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bikabera ngaha mu gihugu ibyo ndabyemera mugabo ibyo biganiro mugomba kugereranya namwe vyarusha ntavyo nemera nta beligerance zihari kirazira nta kuvuga yuko umuntu avuga ati jesi ngomba kujya mu matora kubera iki niki niki niki akaca afata amabrende agasohora akajya gutembagaza ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu mu nyuma akateshwa amagava agahunga ngo cyo twicara tuganire uyu twoganira iki ahubwo naganire ubutungane none ga Jacques Bigirimana murongo FNL ubwo nibona ko ari inzankanyo zizokwamaho kuko muri eh, muri nze muja mu biganiro nuko hari ngorane kandi no muri kahise ubwo nibona ko barundi bazokwama muri impururu rubita bitaba biganiro bidahera hakwicaranya babona hamwe mwese umutemeranya kuko uko biri kose abantu mutegezwa kuba mu butandukane bwanyu mugabo umuntu mbere yuko mwigabanye politike mubera karorero keza abandi ubwo nibona yuko izo nzankanyo zizokwamaho nta biganiro tubwiye barundi barundi kazi nta biganiro vyitwa ibiganiro turoyemo ivyo kuvuga by'ibiganiro nibiki ivyo mugomba kwita ibiganiro none ibi vyabaye hagati mu gihugu abanyagihugu bakabonana bakaganira bakavuga ingene igihugu twagwa ingene bwizwa shingiro ryohinduka ingene amategeko mashasha yoshigwaho ingene amatora twoyajamo twese mu biha ikibanza cya ivyo nivyo twe twita ibiganiro kandi vyarabaye ivyo bindi vy'abantu bitoza utunyoni tutazi ivyo barimwo naho twovugana icyo bipfuza bipfuza icyo abanyagihugu batifuza bipfuza leta mfata kibanza na nibyo mugomba ko tujya kuganira bipfuza ibyo twebwe twarenganye kera ubwo rero fpr baba bayitumye rero itazi icyo yobigiyemo tugiye kuraba bene wacu tubahanure tubabwire uti ni mwabagabo mwe abapfasoni mwe nyabona nimuze dutahe nimuze tujye kuraba ukuntu twotegurira hamwe amatora hama twongere turundira akanya abatwara igihugu bazoba bari hariya abaseruka bakimuka muri komite z'injira kuvuga abaserukira leta natwebwe nabo baje bava hanze tuvugane tuti mbega burya dupfiki mbega burya anyi mutinyiki mbega hari igiki twokora iki kugira ngo mutahe nisho tugomba kuvugana nayo kuvuga ngo hari amasezerano ngo tuzosinya ngo leta igizwe n'abantu mirongo ingahe ngo bazoba bavuye hanze ngo nabo bari mu gihugu ngo hazobwabura ibi ivyo o ndakubwije ukuri nimba ivyo bwana bavuga ivyo sivyo tugiyemo je bwanje muri FNS byo ndoyemo rero abarundi abandi bo batega kwikimwebwe nk'umugambwe FNL twe twiyumvira yuko abo bari hanze badakwikira n’ubutungane bashobora kuvuga bati aho byakabereye ni kera twebwe ko twagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu bikatunanira tukagerageza kugira rebellion bose bagafatirwa rimwe tukagerageza gukosha amakungu tuje mu tugira nabi nimutwereke ingene dushobora kuza tukaronka umutekano hanyuma uwo muhuza canke eh, ako karere kavuga kataba abantu rero bifuza gutaha ni nimubasecurize mubahe securite kandi ikindi nacyo mureke bajye kuri tere bajye kureba abanywanyi babo bigishe umugambwe wabo ntihagire abakurikiranwa ibyo o ndibaza yuko tuzokora ibishoboka byose kugira ngo icyo kintu tucyumvikane ko tunagisinyire kugira ngo umutekano wubahirizwe w'abaza bavuye hanze kandi bigaragare neza ko bubahirijwe tuzogishyira tuzobishyika ko eh, yuko eh, no gusinya tunabisinye ko baronka uburenganzira twese tukagira uburenganzira bungana bwo kujya kwigisha abanywanyi bacu atamuntu n'umwe aturi inyuma cyangwa ngo eh, adutere ubwoba ibyo nibyo tuzovugana kandi ibyo oh, sinibaza ko leta kuko namavuze yuko muzo nasaba ati aba naba nimba boroherezwa muri ibi nibi nibaze kandi bashike ku rubuga nukuri eka nubundi ibyo ovyo twa twabisabye kuva kera ivyo none turinda kujyarusha ivyo turinda kujyarusha ni kubera ngira ngo iyarusha ariho mwokumvikana ko kuko hariho abatemerewe kuza mu gihugu kontakte zamyeho ibiganiro ntibibera yarusha ibiganiro ntibibera ku maradiyo ibiganiro ntibyaba bihagarikiwe n'abahuza ibi bintu by'ingene umutekano w'umwe n'uwundi wo kubahirizwa ibyo oyi ni mumenye neza yuko biba hagati y'uwatinywa ntunatinya icyo nzi cyoco ni uko yaba leta baba abo bantu bayitinya bose aho bageze bipfuza yuko ugutinya na hava bakaza tugakorera hamwe ibisigaye kugira ngo amatora ashoboke icyo ni kimwe ikindi nacyo nibareke kwitiranya ibintu n'ibindi abantu bakurikirana n'ubutungane ni bake cyane mwarumvise yuko ari abantu babashika ku mirongo itatu n'umunani none abo bantu mirongo itatu n'umunani bakurikirana n'ubutungane ukaca n'abo bantu bakubwira bari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu none nabo mirongo itatu n'umunani mu bantu miliyoni cumi n'umwe nibo bacabuza ko ibintu bibandanya mugabo nabo nyine turabashaka ntibave mu bwoba bemere bajye imbere y'ubutungane hanyuma tugasaba na leta ifate abo bantu bamaze ivuga yuko eh, bagirizwa n'ubutungane kwikora n'ubutungane imanza zabo zicibwe tumenye neza yuko icyo gitigiri kiguma kingana uko cyangwa icyo kongerezwa cyangwa icyo cyogabanuka dushobora gusanga nabo onye bakwikora n'ubutungane haba imanza zocibwa tugasanga kumbure ibirimwo ntibifashe ku buryo eh, boguma bakurikiranwa me onye biva kuri abo bari hanze bakabisaba bakabisaba bati nimutubwire ico mutwagiriza bati twebwe ivyo mutwagiriza ese eh, eh, ivyo leta nayo ibishima ari ivyo nibi hama ubutungane bugakora ibyo rero agasanga bahunga ubutungane ubutungane bazobuhungira hose bazobusangayo ikiganiro ni karadiridimba umujeje gutega abiri akaba ari umunyepolitiki arongoye umugambwe FNL ni Jacques Bigirimana aho twayaze imbere yuko yurira indege twarayaze kandi na zeno nimubona arongoye umugambwe Parena nawe nenda mubaza ikibazo ca mbere ni mbega ibiganiro mugiyemwo iharusha mubirindiriye kwiki ibyo biganiro tubirindiriye yuko bibi biganiro kuko ibyahahora ntibyari biganiro yari imibonano atabuzi icyuyu uyu n'uyu yagona twaronka raporo y'umuhuza gusa ariko ubu niyo byaba kuko nabyo tuzi tukabonana amaso mu yandi n'abo muri leta n'imigambwe batavuga rumwe niyo bavuga rumwe biba ari byiza biba byiswe ibiganiro ibiganiro na ntaryo byamara byiza nta n'umwe ndumva aravuga ko ibiganiro ari bibi bikaba ari bibi mutubwire tubireke mugabo ni mu gihe muri mwebwe abanyepolitike bamwe bamwe bavuga bati si ibiganiro nyabuna mugiye kubonana kubonana no kuvuga iki kubonana hama kumbure mumvikane hagati yanyu ari nk'ibintu mushobora kuvuga muti reka dufundike iki abantu bahunguke mugabo hari ababona yuko ibyo ongo atari ibiganiro nka bijya twofata dukumire umuntu ijambo naryo ntawo ntuwovuga ngo uyu afise ryiza gusumba iry'uwundi yose nayo guhuriza hamwe tukagira icyo dusorongoye tukagiteza imbere twese mu mwaka twasohotse tudateza imbere ijambo rimwe twese nta bizoba byahabaye cyangwa bizoba byapfubye ni mu gihe ariko no ngaha mu Burundi habereyeho ibiganiro vyitwa yuko bihuza abarundi muri muri paralelo ntimuvyemera kuvuga ko habaye ibiganiro bihuza abarundi siko nubifata kuko ibiganiro nk'ibi bihuza abazohurira ku rubuga guhiganwa kuko nibiganiro bya politiki bitegura urubuga guguhiganirwako ababiganiriye ngaha sinzi abaribo mugabo ntibidondoye dutegurira ko guhigana none ko bavuga yuko ibyavuye mu biganiro byo hagati mu gihugu hariho abazobishimikira ko kugira babwira umuhuza ati ibi n'ibi n'ibi nivyo barundi basaba ubwo mwebwe tuzovuga yuko mutari ku ruhande rw'abarundi canke mutari ku ruhande rw'abemera yuko ivyo biganiro byaba byarabaye canke hari ico byofasha dufate ivyo ntozeye icyo cegeranyo c'ivyavuye ngaha mu Burundi sintabanduka ni cegeranyo kizogira ugishikiriza acemanga atakivuga ngo aba abarundi bavuze oya ucuvuga uti jewe ndacemanze iki nicyo mvuze ugira icyo gikemuye nakimbwira akaba ariho rero duca tuganira mugabo ntiwovuga ngo ngo hariho abarundi baganiriye imbere yabo bazoba bari ku meza ngo bitirire ibyo bavuze uya bifate ko ibyo bavuze ari byo nawe wemera hanyuma ubiha abandi babiha tubiganire ko nk'uko nabo nyine abandi bazana ibyo bafise nawe nyine ukabiyungurura ukavuga uti iki kintu kirarashe iki kintu kirabereye Burundi ikindi kibereye Burundi ni ibyo biganiro ni mu gihe kandi bavuga yuko nka leta y'u Burundi ikintu ishobora kuganira n'abashatse guhirika ubutegetsi mweho mubibona gute mwebwe nko muri parena ikibazo kiriho mu Burundi nuko twagiye arusha tugasezerana tukifuza ko ivyabaye muri kahise bitogaruka harimwo no guhirika ubutegetsi ku nguvu none ubuko ko byabaye byahatswe ni kubera iki dusha dusubira kubaza amasezerano yarusha hari aho twihenze ni kubera iki inyishu twatoye itatumye ibyo twikeka bitabandanya n'ibyo niho haba ibiganiro kubera iki byagarutse izo ntege nke ziri hehe kuko mwese amasezerano yarusha muri mu bayashigikiye muranayasinya ko uno munsi nayo nyene bavuga yuko bahatswe kuyahirika kuko bayarengeye ubwo canke bikagumuko ntibona yuko ari kuzura injyana canke bikaboneka yuko nayo masezerano yarusha kumbure muba mwayasinye canke bayasinye hariho bimwe bimwe bagiye binyegeza oya amasezerano yarusha ndakubwire yariyo nuko tugira intwaro iciye mu matora haragabuwe ibibanza byo bamwe bamwe biga bita inyama butegetsi ndi bwagabo bugabuwe ntusubira kuvuga ngo uricura ndawe wicura kuko uwo wicura muri kumwe nta gituma usubira kwica urundi muntu kandi muri kumwe ku meza eh, bene ibiganiro biberi yarusha kenshi twarumva turi no duti bamwe basohotse abandi banse mbere bamwe ngo banse kuvyitaba abandi bavyitavye ubwo uko kuntu ho ubu hari ico kizokwiyongera ko kugira abarundi babatege ko ikintu kiboneka hariho bahora babifata nkuko sinzi ko rukunezereza abamenyesha makuru bagakangira gusohoka kutaza byarabonetse muri leta zarabonetse no mu batavuga rumwe na leta nk'uko bumenga ntacyo bafise bashikiriza tibumvikana nta kamaro ko gutinya yuko muganira ufise ijambo ushikiriza kandi nawe ushaka kuryumviriza iriva mu wundi ukaryumviriza na ntaryo ibiganiro kugira bitoke wumviriza uwundi ukamwumviriza sinzi ko wewe wari bwaje mu ntahe yo kumugina mu ntahe yo kumugina iyo bashinga ntahe bariko barabaza umwe umwe wese yumve ikituma uyu na hariho akamubakiye uwundi nawe nyine akamubakiye bakagatorera inyishu inyishu yamariye yimwe ntiziba nyinshi ubwo haba ku ruhande rwa leta cyangwa ku ruhande rwa senarede itavuga rumwe na leta hagize nk'uwanka kwinjira muri ibyo biganiro murabona ko bizomara n'igihe kinini mwebwe muri parena muzogifatamwe gute twe muri parena ntituzosiba utazoshaka ko tuvugana niwe yazosiba twe muri parena twiteguye kuvugana n'uwo ari we wese tugashikiriza icyumvire cyacu n'ikiwe tukacyumviriza nk'uko nabikubwiye ntituzosohoka hamwe n'abo bosohoka aho bizogenda gute muzobaho nk'abarorerezi oya basohotse none ko ata ofisi nyinshi inyuma y'imeza urasohoka ukagumana bya bibazo ariko uje ku meza utora nyinshi Mm. none nk'inyishu nk'abarundi twakwitega niki namasezerano yandi azosinywa canke nukumvikana ni nukugorora ya ndaguha karorero hariho amasezerano yasinywe ngaha aye muri benibe yingenda amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yogenda hagiye yasomye ni amasezerano yasinywe ko n'imigambwe yose ndaguha karorero yunganira amasezerano yarusha abantu bagiye hamwe baragira icyo bapfunditse ariko ntibasubiza inyuma amasezerano yandi bayateza imbere hari n'abandi umengo barabona yuko ari nk'amasezerano ejo no hirya uza wumva ati hariho intwaro mfata kibanza kugira bategure amatora yicoco cyo mwebwe nka pare namuzo gihagarara ko gute nko ntuzeye mu buzima bwa politiki mu gihugu ikibanza amatora afise ikibanza kinini cyane kugira abe aragira abayategura n'ingene yotegurwa mu mibano mu buryo mu bintu bitandukanye mu mamenyeshamakuru mu bajeje umutekano muri ni byinshi bituma amatora aba neza ibyo rero murabiganira mubishyitse ko mugasanga intwaro mfata kibanza niyo bishobora kubitunganya nta kibazo mugabe intwaro mfata kibanza ndibi nyinshi imbere y'uko kibazo kiba niyiza kubi nyinshi ndiza gutangurira ibibazo none uno munsi nk'ikintu twavuga eh, umugambwe parena ujanye yarusha ibintu ugiye gusaba kugira bikingirwe kandi bibananye bikurikiranya kugira amahoro asasagara hano mu Burundi bwacu nibiki eh, twe tugiye gusaba yuko amasezerano muri Arusha yogororwa kuko yatunganiriza bose ni asaba ko nuko naciye hagati asaba yuko habi intwaro itandukanye separation de pouvoir n'intwaro igabuye ubutegetsi bugabuye hakurikije ivy'amoko dusiramwo ivy'amoko kubera intwaro niyikoreye ikora amarorerwa mu gihugu harya saba hutu n'abatutsi ni intwaro ikabyitwaza rero kugira ngo ivyo ntibigaruke nuko iyo ntwaro yo birimwo bose kandi basangiye ubutegetsi atari bibanza atari inyama nk'uko bama babivuga basangiye ubutegetsi aha usanga umwe umwe wese aremye ahari ariko iyo uri muri ntuze mu ntwaro hari habaremye n'abataremye urumva ko haba hariho agahatsi hama ikibazo cyo guhungura abahungutse cyo uh, mu mugambwe pere ivuga ko iyo mwumvikanye ibibazo byabatandukanye guhunguka bica biba inyishu yizana ariko ntibazohunguka bose n'ubu hariyo birindwi na kabiri batarahunguka kandi haraye intwaro bibaza ko yari ibabangamiye yarahavuye ntibahunguka bose iyo intureka iteye hariho abahapfa bagaca basanga ubuzima hirya ni bwiza gusumba ngaha ariko abazoba bagomba gutahuka ibintu byumvikanywe bazoboneka ari benshi ndavyibaza ibi biganiro bigiye gutangura bamwe bavyita ibiganiro abandi bakavuga ati si ibiganiro nyabura ngo ni imibonano mugiyemwo muri pare na mwebwe muvyitiki ibi mugiyemwo biha ijambo ushaka uvyita ibiganiro cyangwa uvyita imibonano ni ku meza muhanahana umwe avuga uwundi akarindira ko aheza yamwumvirije hanyuma akatora inyishu umwe wese ikimubakiye nibyo ubyita imibonano ibiganiro n'akazi kiwe ikikuru ni ukujya ku mukemeranya ko muyaga mudahemana hari n'abandi bavuga bati kuko ibitaza mu Burundi muri parena hari ico bibatwaye ivyo biganiro bibereye hano mu gihugu ku bwa parena ibiganiro byari vyarabereye mu Burundi ivyo amasezerano yo muri menibe kumbi bibiri na cumi na gatatu vyari ibiganiro vyikwije vyingene amatora yogenda mugabo ntivyakurikijwe iyo bikurikizwa ntituba turi no muri izi ngorane arico gituma rero bamwe bagira bati hariho abatiriganye ku masezerano yo yarusha hariho abatiriganye kuri iki kandi ayo masezerano yari ahagarikiwe n'amakungu n'akarere aribyo rero tugira tuti ah, amakungu akarere kusubira kakabihagarikira kakabinoganza si cyo kimwe n'iby'icenda na gatatu amasezerano y'ibihumbi bibiri kuko harya yafashe umwanya muremure ahandi dufise aho duhera hafi ikanyaruka ubwo ni mwatera intambwe imbere mwebwe mubona bije hano mu gihugu ari cyo byotwara ngaha ni nka kujya kw'amasezerano yarusha igihe yabereye hanze hamaratabuka ibyavuyeyo babizaniye inama nshingamateka ngaho irabyemeza n'ibindi nta cyobuza ko biba nk'uko abarundi rero barashobora kwitega ayandi masezerano y'iyarusha si ayandi masezerano y'iyarusha narya nyine ashimangirwa ko mwe bw'abarundi mudukurikirana kuri website 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage bidatevye mbere ndabona Canesius mu bubirigi ari ku murongo wa Mungu mwiza Canesius mwiriwe mwiriwe medale ndaramukije n'abatwumviriza urakoze cyane sangwe ikaze mu kiganiro cacu aricyo canyu karadiridimba kana kaji wabo yego urakoze cyane kandi uduha kigezweho kandi hanze iterambere ryacu ego ngira wumvise abanyepolitike babiri twavuganye nabo bagira bafata indege bagana yarusha mbere n'akanya ntikari gato mugabo wumvise umwe wese uko abona ibintu interano yanyu mwebwe abarundi muri hanze niyi mubibona gute yego nkuko ntabwo ndakubwira ndagwaye akararo gatoya ejo bundi harabaye amasezerano hagati y'ibihugu by'uburayi na canada mhm. hanyuma aha mu gihugu cy'ububirigi Eh, bamwe barabyemera uruhande rumwe aho bita abafurama hanyuma abawaro barabyanga mhm. eh, hanyuma ingene byagenze bagiye kubyemera biciye kure mu biganiro hanyuma mbere muri ibyo biganiro ngaho batuma ababaserukira abashinga amateka nibo bagenda kuko nibo baserukira abanyagihugu nabo bashinga amateka bagenda bakabaza abo banyagihugu ingene babibona hanyuma bagenda bakicara bakabishyira hamwe bagira icyo bapfundise bakagenda rero bagaheza bakavuga bakaterukiye umugwi kanaka none twemera n'igiki ahandi ho eh, hariho ikigoranye basubire bakababaza abanyagihugu mm-hmm. rero ngaha ah, uko nari kunumviriza abanyapolitiki bacu numva yuko mbere umwe eh, batanaho bahurije mu byo bavutse Mm-hmm. umwe avuga ko atabiganiro biriho uwundi akavuga ko bihari mm-hmm. urumva rero muri icyo gihe umwe akavuga ko hariho ingorane undi akavuga ati nta zihari mm-hmm. hari ubutegetsi bwiza bwatowe n'abanyagihugu hari inzego zitunganiza abantu amatora yoba eh, urumva rero ingarutse rero kuri ibi by'iwacu mhm. eh, by'ibiganiro hariho icyo navuga cyane cy'intangamara ni uko hariho ubutegetsi hariho gushaka ubutegetsi hanyuma hakaba n'iyi ntambara yo kwinjira muri demokarasi mhm. muri bihugu si mu burundi gusa no mu bihugu bya afurika mhm. urumva rero iyo dufite izo ngorane hakaba kugomba ubutegetsi hakaba no gukurikiza ingendo ya demokarasi kuko ni nka kiritire ni ingendo ni umuco mhm. urumva rero aho niho dufitanye dufite ikibazo mu burundi kuko ibyo ari byo byose azokwama haba umuntu atwara azova mu bahutu ava mu batutsi ava mu batwa cyangwa mu baganwa azokwama hariho umuntu atwara igikuru nuko uko utwara utwariye imigwi yose ugatwarira abantu bose atamuntu n'umwe akumiriwe atamuntu umwe yatwubasha bose bagira ububasha bumwe agira igihugu cyabo kimwe byishimiye rero nk'uyu munyapolitika avuze ngo hariho abantu bangahe ngo duharure miliyoni ni ukuvuga yuko eh, ako kantu ko gushyira imbere eh, ba nyamwinshi na nyamuke kari muri abo banyepolitike ni ukuri turabye muri kahise kacu cyangwa mu karere ibyo ntaho dushikana nibaza yuko ibyo kubanza akabibangirako Mm-hmm. hanyuma kuvuga yuko eh, abantu bikwije boshobora no ubutegetsi buriho ibyo ngira ngo abantu benshi barabizi ingene byagenza mu burundi hanyuma nabo bashatse gutembagaza ubwo butegetsi barazi imvo zabo zari ziri inyuma hanyuma barabye ayo menshi ahagurutse nuko babona yuko ibibazo biriho biriko bitera iyindi ntambwe iteye kubiri n'ibyari byarasezeranye ego kanezi yose ndabwo baricyo gituma abantu rero muri ico gihe umwe avuga ati ubuhu bacare muri yanzira nzira umwe avuga ati jewe ndacafise inguvu reka nimpoze reka ngira ibyo uko byumva hanyuma ukabona eh, ibiriko biraba amaraporo yirirwa aravuga ukabona n'ibi by'amakungu ahaguruka nibaza yuko ibi byose kugira ngo babishyire mu nzira bibe biveho byoca muri ibyo by'ibiganiro ego kaneziyusi ndakwibariza akabazo niho inzira yosohoka mhm. abantu batahe barazi yo ayo mafaranga ingena atorokanywa iyapfa mm. rero ivyo byose boyakoresha ibindi mu gihe abo banyagihugu batashi batashi wabo mhm. kandi urumva kubona kubona utwaye hanyuma ukabona abantu bagorewe mu makungu bagorewe mu mahanga kandi bari bafite iwabo urumva naho nyine ubwo butegetsi buba agasembwa ikindi mm-hmm. mm. nacyo kigira kabiri ni uko iyo bagirijwe iyo ubutegetsi bwagezwe yuko bufise abantu barwana batari igipolisi n'igisirikare kizwi n'amategeko urumva haba hariho agahatsi kaneziusi ibyo byose rero tugarutse tugarutse ku batagaje ubutegetsi nabo abo nk'uko bivugwa ni kuvuga eh, birumvikana barakoze icyaha kuko ubutegetsi buhari ibyo twasezeranya arusha yuko uzoza buratembagaza buciye muri izo nubwo no muri zimbabwe biherutse kuba mu mayeri nk'ayo ariko eh, ariko barakoze nabi bategerezwa eh, guhanwa hisunze amategeko mhm. ayo mategeko nayo bavuga yuko mu burundi ari amatamikano mhm. ari mu gihugu ciwe atamuntu amurara ku mugono hanyuma ibisigaye byoca byuza ariko ndabibona umuntu yagiye kubiraba aho arusha nibyo boshimikirako kandi nuko umwe yabivuze hari uwabivuze w'umunyapolitike yavuze ati twebwe eh, uko byita kose ugiye kuvugana mhm. hakaba n'abandi twumvise yuko basibye bavuga yuko badaserukiwe kandi ugiye kubiraba ingene byubatse hariho amakungu ibyo bihugu nyine bibitegura bigaragaza yuko eh, abo bantu bagaragaza yuko badafite umutekano wabo kuko bibaza yuko ibyo bihugu bisigikiye ubutegetsi mhm. ibyo rero nabyo biteye amakenga cyane kuko ujya ku ibizokwigwa byabaye ibintu umva ni nko gutuma kw'abantu kimwe byita komvokasiyo kera mhm. wumva bahamagawe none wumva bagiye ataco bateguye bagiye abanywanyi babo baba bariye kuko ntaco bumviye mugabo turaho nyene turaho nyene kaneziyu ijambo kuri ntuze yavuze yavuze ati yavuze ati nta biganiro biriho kuko urumva yuko atabiriho urakoze icyo ni ikibazo cyiza jya nibaza yuko nkuko nabivuze no kubanza kuraba eh, nk'uko duha tubivuga iyo nyota y'ubutegetsi uwo muntu aja ku butegetsi ubwo butegetsi buriho hanyuma bakongera bakaraba yuko ayo masezerano yarusha akurikijwe ariho mhm. ari ariho mu bice byose nk'uko ari kuko twarabonye yuko igihe yari ahari bakiyakurikiza mu bihumbi na gatanu twarabonye yuko twari mu gahengwe atangorane zariho none rero abantu bo kwizunga kiriya gihe si kera bakongera bakaraba yuko koko ayo masezerano ariko arubahirizwa hanyuma bakongera bakaraba rero n'ibyo bibazo bituma tubahirizwa ego urakoze cyane ibyo bintu byo kurondera ubutegetsi ntiyubahirizwe mhm. bakaraba ikibitera akaba aricyo biga cyane cyane kama kikava kuko ubundi bwo uko bikura uko ingorane ikura niko Eh, abahanganye nabo bakuza ibigwanisho ni ukuvuga bakuza ibyiyumviro ku ingene bohangana hanyuma ejo ugasanga hariho benshi batashoboye kubyitaba kandi baserukira abanyagihugu no kandi ntawomenya mbere n'uko abanyagihugu bavuze bisanzuye kuko hari n'aho bava bibaza bati bari kugisura mhm. eh, ibyo rero nabyo no kubiraba nk'uko hariho umunyepolitike yabivuze no kubiraba byose kuko iyo hatari ituze ntujya kubaza umuntu Uh, adafise ituze ngo hama ngo wipege ko akwishura akwishura murakoze cyane namwe nimugira amahoro ngangu byumbura tuduga ku ijambo ngira wumvise uno munsi cyose uko turaganira ndatse ko twari kumwe kuva mu ntango wumvise abanyepolitike babiri bazohurira yarusha eka wumvise na bimwe bimwe mu byo byashikijwe uh, na Canisius ari mu Bubirigi uh, sinzi ko nawe wokunganira ko cyane cyane canke ukatwerekana umuti ubona kugira ibiganiro bibera bizotangwa ku musoje yarusha bize ari nyishu ku barundi ubwo nukuri murakoze cyane ko mwadukoreye ikiganiro cyiza nk'iki mhm. eh, nibaza yuko muri iki gihe birahambaye kuvuga ko ko umuntu yahita yemeza ko ibiganiro bigiye kuba byoza n'umuti koko nyakuri kubera ko eh, bicitse mu gihe hari uruhande eh, abahuza bari kwagirizwa eh, n'uruhande rumwe ko eh, babogamye urumva bibaza rero ko nyabuna Eh, ni igihe cyo gusubira kwicarira icyo kibazo kugira ngo babanze barabe koko niba icyo kibazo cy'ubuhunda ku bwa mbere na mbere ho cyobanza kikatora umuti kugira ngo abahunda rero bashobore kwizezwa n'impamvu zose kamatari je ibaza yuko intambwe eh, yaratewe intambwe yaratewe kumbure weho nigiki ubona uru munyagihugu uri umurundi wifuriza neza abarundi wifuriza amahoro abarundi bano bari yarusha ni igiki wumva bo batekerera uti nimuhagarare kuri ibi n'ibi n'ibi kugira uburundi bwogorore uruhara rw'amakungu kuko twarabonye mu burundi buyiciyemo eh, byaragaragaye yuko hari eh, uruhande rwatse yuko amakungu agira uruhara mu bijyanye no kujya gufasha abarundi kandi ibintu byari mhm. ko birayangara tukabona no kumwe ayo masezerano hokungwa nk'uko igihe habonetse umuntu aza guteza ibintu by'abarundi bumvikanye yohava atagaruka kwitwaza ngo igihugu ngo kimeze uku n'uku ngo igihugu cyari kuke nk'uko twagize turabyumva ahubwo nyabona bakongeramo yuko hagize umuntu asubira gutatira ibyakitswe ko amakungu azokwenterezena atanitarize kubaza ariko ayo makungu urifuza gucungera umutekano urifuza yuko tubonye muri zimbabwe ko inzego zishinzwe gucungera umutekano zafashije bikomeye kugira ngo igihugu cya zimbabwe kigire amahoro n'umutekano gifite uyu munsi ego mugabo nizere yuko inzego zitegereza kugira uruhara zikaraba neza yuko zicungera umutekano w'abarundi bose ku buryo nta murundi asubira guhunga nimba bagiye arusha ntibagende bumvikana hanyuma bo bavuga ko umutekano wabo utokubahirizwa bagiyeyo babashyireho akarere gashyireho ingingo yo kubarungikana inteko zibacungera kuko uyu munsi kugira ibintu bisubire mu buryo no mu bijyanye n'inzego zicungera umutekano hari byononekaye ubona inteko z'uburundi inteko z'uburundi zozo ntizobacungeraga kamata karadiridimba kana kaji wabo ndabona kanya karatujanye ariko banyeretse yuko Canesius yasubiye ku murongo ngira hari tubiri canke dutatu agiragire mu masegonde make kubera kanya karatujanye sangwe ikaze kandi Canesius Yego urakoze ni ni, ni tubiri ca Yego duhaze kuko ico tugiganiro urabona ingorane zihanze ico gihugu cacu ni nyinshi nuko bamwe kumbure babona yuko atani zihari canke Yego utwo mufise uko tubibona nuko duce ku masonga mu gihugu cyane cyane nico twofatira ko uyu mugenzanje wa Australia mhm. eh, kamatari yaravuze ibyo kuko yuko byananiranye mhm. kandi birahari mugabo yuko ubutungane ibyo umutekano ivyo by'uko imigambwe ikora iy'isu yigenga ibyo byose birahari barabivuga ko bihari oh. abo ugiye kuraba inyuma uh, nibyo cyangwa si byo ngaha ikibazo kiri rero none ni kubera ko atari byo bagaheza rero bagashyira iyo migwi hamwe hanyuma bagatuma abantu bakeyi mwe muhagaze yuko batosubira gutumira abantu benshi agatelefone kadukundiye kaneziyose murangiza alo kaneziyose Allô kanezi yose ntibikunze yuko abandanya icyumviro ciwe ariko mwumvise yuko avuga ati abumva ibintu kumwe bakaja hamwe hama ibyo biganiro bikitabwa na bake ntihagende umugwi w'abantu benshi kumbure baba bariko ngo batwara nkuko bivuze amafaranga menshi ariko ugasanga nta kintu kiboneka bariko barashika ko kugira abarundi batekanirwe kuniko yari karabivuga ndabona yuko ku murongo byase kwasubira ko ariko ngire ko mbere ndanamushimira kanezi aho mu Birigi shimira kandi na akarorero nako kamatari mu gihugu cya Australia aragarutse ko mugabo nukudusezera kuko akanya karatujanye wakoze cyane kaniziyusa akanya karatujanye Yego di urakoze numvise bicitse. Murakoze hegira amahoro mugira ibihe byiza ha mu Bubirigi. Reka shibire mbere n'abanye politike twaganiriye haba Jacques Bigirimana muri FNL na zeno nimubona umugambwe mbogora Burundi pare na hundi shibira ni Metuse Mitebutsi yariko amfasha mu buhinga bw'ivyuma. Nkuko mubibenyerere rero kino kiganiro karadiridimba kikaba cari kiremeshejwe na nanje Medar Niyonkuru reka ndabipfurize kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.